Oye, otra noche más, que yo no sé nada de ti, solo déjate llevar, porque yo ya voy por ti. Y yo sigo aquí esperando tu llamada, de ti ya no sé nada, te dejo en la entrada del party, mami. Dale, muéveme esa Cuando yo le como la popola, me dice que le mola. Todo empezó con un hola. Hola, mi nena, ¿cómo tú estás? Y dale, mami, asútate, que yo tengo un pebete. Desde lógica, bate, con tu amigo un besote. Y yo aquí era haciendo plote, contigo me voy a toa. La que la calma me la roba. Yo sigo aquí esperando tu llamada. De ti ya no sé nada. Te dejo en la entrada del party, mami. Dale, mueve esa cola. Me entró un pito y espacial Contigo quiero pecar, toda la noche voy a estar Dándote besitos, mami Poquito a poquito, baby Sigo dando vueltas en el carro y tú dónde estás Esta noche, mami, te acordas En el B16 que saben con el Martin White Dime si tu amiga y mira tú estás fenomenal Con esta carita quedo loco Yo te lo haría frente al mar Si tú me tocas, yo te toco Esa cola y En el party mami no estás sola, somos unos locos, nadie nos controla. Dale muéveme esta cola, mientras un piticle y clean y enrola. En el party no andas sola, como unos locos, nadie nos controla. Está el Martín Guay volando en el sky. Keep <laughs>